Kao što smo i najavili prošli put, večeras ćemo govoriti ako Bog da o poglavlju o kurbanu, a preskočili smo poglavlje o, o lovu i klanju životinja, pa ćemo se kasnije vratiti nakon je ovog poglavlja. S obzirom da ubrzo je nakon nekoliko dana nastupa kurbanski bajram, pa da se malo podsjetimo na propise o kurbanu i da malo jeli, nešto novo naučimo. E, prvi hadis, e, prije nego što počnemo sa njim, pa osvrnut ćemo se na pitanje e, propisa kurbana. Šta kažu islamski učenjaci, odnosno kakav je tu propis za kurban? Je li kurban vađib, odnosno da li je obavezan, ili je kurban sunet, odnosno nešto što je preporučeno i što je ovaj, e, lijepo. E, kao i u drugim pitanjima, fikskim postoje ovdje ili dva mišljenja Prvo mišljenje je da je kurban vađib, to zastupa na prvom redu imam Ebu Hanife i drugi islamski učenjaci i među ashabima, tebi'injima i kasnije, kasnim generacijama i oni imaju svoje argumente koje mi večeras nećemo ovdje ovaj, iznositi. Oni smatruju da je kurban vađib obaveza da svakog onog koji imućan, ko može izdvojiti jeli, ovaj, za kurban i zaklati ga njihov Najveći argument je sura, jeli, odnosno kuranski ajet u kojem Allah kaže Fesalli li rabbike zato se gospodaru svome moli i kurban tvoj vrha, pa kažu da je to došlo u formi imperativa naredbe, pa tako je vađu, jer klanje kurbana je vađu. I navode i druge jeli, argumente i hadise e, koji jeli, indirektno ili direktno upućuju da je kurban važan. Drugog mišljenja, jeli, to je većina islamskih učenjaka, zastupaju mišljenje da je kurban sunnet. Sunnet i to mišljenje i jače i ispravnije gledajući na argumente. A najjači argument su da niko, postoji jel navodni nevevi i drugi islamski učenjaci, da među jel ashabima niko nije smatrao da je kurban važan, nego da je to sunet jedna poslanika pa, ali slatosna praksa, ono što je preporučeno je pohvalno. I mnogi od ashaba su, kaže, namjerno ponekad izostavljali klanje kurbana da ne bi ljudi pomislili, ili oni koji su gledali na njih, da ne bi pomislili kako je kurban vađi. U svakom slučaju oba mišljenja su jaka, imaju ovaj, jake argumente, ali kažem, Allah opet najbolje zna da je jače mišljenje koji zastupa većina islamskih učenjaka i među ashabima, tebijinima i krasnim učenjacima da je klanje kurbana sune ili potvrđeni sunet. Prvi hadis koji govori u poglavlju o kurbanu je naslovljen kada nastupi prvi deset dana mjeseca Dulhidžeta, neka se ne šiša i ne reže nokte onaj ko odlučio da zakolji kurban. Kaže Umu Selem radijallahu anha prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa rekao ko hoće da zakolji kurban, kada nastupi mjesec Lulhidže, neka ništa ne skraćuje svoje kose i svojih nokata, sve dok ne zakolje kurba. Ovo je jel, poznato pitanje vezano za one ljude koji kolju kurban, kao što vidimo u hadisu, poznatom hadisu od Umu Seleme, i postoje tri mišljenja islamskoj činjaka. Jedni na osnovu ovoga hadisa smatraju da je E, šišanje ili skraćivanje kosi ili nokata ili bilo čega, kakvih dlaka na tijelu ili noktiju, jeli, da je to haram, odnosno nezabranjeno, zabranjeno od prvog do pa dok se ne zakolje kurban za onoga ko kolje kurban. A tog mišljenja su, jeli, među islamskim učenjacima Sejid ibn Musejib, Ahmed, ima Ishak, ibn Mudr, Davud i drugi. I oni navode, jeli, ovaj hadis i slične hadise Drugo mišljenje zastupa imam i Malik i Šafija i kažu da je pokuđen ili da je mekruh, skraćivanje dlaka i tako dalje kada u vrijeme prvi 9 ili 10 dana, do Hidžeta. I treće mišljenje Ebu Hanife i Malik po jednoj, po jednoj drugoj verziji ili po svome drugom mišljenju smatraju da nije problematično, da nije čak ni pokuđeno. U svakom slučaju treba izbjegavati to jer ovaj hadis je jasan pa Ovaj, može se, u najmanju ruku može biti pokuđeno. Zašto je takav propis? Zbog toga što e, onaj ko polje kurban treba da se poistovjeti, da se poistovjeti sa hađama kojima je isto zabranjeno, dok su u hramima zabranjeno im je da režu nokte, da se šišaju, uklanjaju dlake stila i tako dalje. U svakom slučaju treba se ovaj uh, ustručavati, onaj kolje kurban u tih prvi deset dana do da to ne čini. Drugi hadis govori o, vrijeme, o vremenu kada se kolje kurban. Kaže, Sufija bin Sufjan radijallahu anhu veli, kaže, prisustvovao sam kurban Bajram sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa tek nakon što je završio klanjanje Bajram namaza i gledao sela, vidio je meso kurbana ili kurbana koji je zaklan prije nego što se završilo klanjanje bajrama. Zatim je rekao, ko je zaklao svoj kurban prije namaza, misli se prije e, bajram neka umjesto toga zakolje drugi. Ako nije zaklao, neka kaže bismillahi i neka ga zakolje sada. Ovaj, a i sljedeći hadis, govori o istoj temi, pa ćemo njega odmah čitati, kaže Al-Bara ibn Azib radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame rekao prvo čime počinjemo ovaj dan je klanjanje Bajrama. Prvi dan je kurbanskog Bajrama počinje se sa klanjanjem Bajrama. Zatim se vraćamo kućama i koljemo kurbane. Ko bude ovako postupio, uradio je po našem sunnetu, to po našem metodu, odnosno E, prema našoj tradiciji i običaju. Ko zakolje prije toga, to je onda meso koje je poklonio svojoj obitelji i nema ništa sa obredom, to jest nije to kurban. Ebu Burde ibn Nijar, kaže Radjela je bio već zaklao svoj kurban. Rekao je, ja imam jednu mladu kozu, džedelu, koza koja je napunila ili ima blizu godinu dana, koja je bolja od Oni je jeli, oni on ruci koja je starija. Poslanik Ali to sam rekao, za kolje i to više neće biti nikome dozvoljeno. I ovaj hadis govori o tom pitanju da li je ispravno da se kurban zakolje prije klanjanja kurban bajrama. Da li je to ispravno? Jeli? I oko toga, kažem, islamski učenjaci ili fatihi imaju različita mišljenja e, ono oko čega su jednoglasni jeste da nije dozvoljeno zaklati kurban prije zore prvog dana Bajrama, znači prije sabaha. Oko toga se svi slažu. Prije sabaha nije dozvoljeno zaklati kurban na prvi dan Bajrama. Ali se razilaze po tom pitanju, odnosno po pitanju kad počinje klanje kurbana, od je dozvoljeno. Na osnovu ovoga hadisa vidimo da nije dozvoljeno prije Bajram pa ću vidjeti što kažu islamski učenjaci. Šafija i Davud i Mundir i drugi kažu da je dozvoljeno zaklati nakon izlaska sunca. Da je dozvoljeno zaklati nakon izlaska sunca, pa kad prođe koliko je jeli, potrebno zaklanjanje bajram namaza i koliko je potrebno da se održi dvije hutbe. To smatraju islamski učenjaci. Bez obzira da li imam klanjao Bajram ili nije, može se Bajram i odgoditi, Može se odgoditi Bajram, kasnije se klanjati. Znači, ne gledajući, je li klanja Bajram ili nije, može se zaklati kad sunce iziđe, pa koliko, je li, ovaj, se može, koliko prođe vremena za jedan, za klanjanje namaza i za dvije hutbe. Drugo mišljenje je, je li to zastupa imamo Ebu Hanife, Ahmed Šafija, Ibn Tejmije, Kažu, ne može se zaklati osim poslije e, klanjanja Bajram Da je zabranjeno zaklati, iako se zakolje, onda je takav kurban obična sadaka, obično meso i nije obred, nije ibadet, nije tekalu, nije dovoljno pridružavanje Allah subhanahu wa ta'ala. I to je mišljenje ispravnije na osnovu ovoga hadisa i vidimo da, je, da ga ovaj, zastupa većina islamskih učenjaka i fakije, odnosno imama koji su temeljili islamske pravne škole. Prema tome, ne može se zaklati kurban prije klanjanja Bajram namaza, nego treba ga odgoditi, odnosno zaklati ga poslije Bajram namaza. Koliko godina treba da ima kurban? To je sljedeći hadis koji je tako pa kaže Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi rekao za kurban koljite mu sinnu, osim ako ne mognete naći, pa dozvoljeno vam je da zakujete džezara u ovcu. Ovdje se misli da se može zaklati životinja koja je e, ispunila određenu dobu i nakon određeni ili broj godina, pa ćemo krenuti redom. Deva, se znači može zaklati za kurban, a pod uvjetom da, da je napunila pet godina, da je u šest u godinu. Mi na našim prostorima nemamo, jel, ne koljemo one e, se ne uzgajaju ovdje, pa nas to manje interesuje. Drugo, kad, u kad su u pitanju goveda, e, goveće mora imati pune dvije godine i da je ušlo u treću godinu. Mora imati pune dvije godine da je u treću godinu, a što se tiče sitne stoke, da se jedna stoka u osnovi mora napuniti jednu godinu da je ušla u drugu godinu. Znači kada je u pitanju ovca i koza. S tim da po pitanju ovce da postoji jedno, jedan izuzetak na osnovu ovih hadisa i drugi hadisa koji govori da je dozvoljeno zaklati ovcu koja je napunila više od pola godine, šest i više mjeseci, i ako je dovoljno odrasla i popunjena jeli, mesom, da je dozvoljeno i nju zaklati. To je znači većina islamskih učenjaka je na tom stanovištu. Većina islamskih učenjaka je na tom stanovištu i to je praksa. To je praksa znači i za kurban i za akiku može se zaklati ovca koja je napunila šest ili više mjeseci na osnovu prakse poslanika ali s tim kad je u pitanju koza, ona mora imati punu godinu, cijelu godinu. klanje kurbana ovce džeza, to je isti, ovaj isti, hadis govori o istoj temi, Ok ibn Amr je rekao Allahu poslanik alaihi salatu se nam je podijelio kurbane, dopala mi je džeza'a, rekao sam Allahu poslaniće, zapala mi je džeza'a, rekao je za kolje i za kurban. To je znači ovca koja ima šest više mjeseci. Ovca koja ima šest i više mjeseci. Mustahab je zaklati za kurban dva rogata crno-bijela ovna, zaklati ih sobom i proučiti pri njihovom klanju Bismillah Allah. Ono što je najbolje kada je u pitanju kurban, najbolje je ono što se prenosi u ovome hadisu, koji prenosi Enes radijallahu anhu i kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallame bi za kurban klao dva rogata crno-bijela ovna, Vidio sam ga da ih kolje svojom rukom, stavio bi svoju nogu na njihove obraze, a zatim bi rekao Bismillah Allahu Akbar. Što se tiče životinja koje se mogu klati za, jeli, za kurban, oko toga postoji konsenzus islamskih učenjaka da se mogu klati deve, goveda, ovce i koze. Deve, znači goveda, ovce i koze. A za druge životinje ne postoji nikakva predaja da su dozvoljene jel, u kurban, da se mogu zaklati u kurban neke druge životinje, bilo da se radi o divljači o nekim domaćim životinjama. Znači u kurban se mogu klati deve, goveda, ovce i koze ili, ili sitna stoka, kako se kaže. Međutim, ono što je mustahab, ono što je lijepo preporučeno, jeste e, da se zakolju dva rogata crno-bijela. Kažu da, da, je, da treba prevladavati crna boja, da treba biti onako šaren, da ima u tim ovnovima oko vrata jeli, i oko glavi, da je to učinio poslanik Aleksa Salat i da je dovoljno pri klanju znači treba, i, treba pritisnuti nogom vrat ili glavu životinje koja se kolji, da bi se lakše zaklala i kazati bismillah Allahu Ekber i to je dovoljno. Ima običaja i ovdje kod nas u drugim mjestima da se donose biri ovaj, oni duži Allah, Allah, i tako dalje. To je, nije praksa poslanika, ali se ovo je dovoljno. E, mada se prenosi u nekim jel, da, da je e, lijepo donijeti salavat, međutim ti predaje su slabe. Pristao sam e, jednom klanu kurbana i ljudi svoga neznanja, neznanja je najveći neprijatelj čovjeku u svemu, ne samo u vjeri, nego i u i u znači u svakodnevnom životu. Ako ne znate se struvi, možete izgubiti život. Ako ne znate voziti auto, možete poginuti, tako dalje. Tako isto i uvjeri. Ako ne znate vjeru i onda je ovaj, tako u neznanju prakticirate, možete, možete izgubiti vjeru. U, naj, ovaj, najmanju ruku možete zgriješiti. Dovode životinju, uvaraju i tek tekbir Allah, hrve, kod idu u akciju. Ovaj tekbir Allah ve sjubla. Ovo je jedan tekbir, ovi svi Allah Ova krava umre prije vremena. To je neznanje. Oni znaju da se trebaju tekbiri da nosi, ali kako i šta, ne znaju. A kad treba, kad dođu sezone ibadeta, kao što je Ramazan, pa recimo, evo kurban, pa i druge stvari, aktika i bilo što drugo, Ljudi niti čitaju, niti dolaze na predavanje da slušaju, da, da uče i da obnavljaju to i onda masovno griješi. Znanje se mora obnavljati. Čak ono koje smo nekada učili i, i ovaj, mora se ono obnavljati jer zaboravlja se. Zaboravlja se posebno kad su u pitanju o, obredi koji se ponavljaju samo jednom godišnje ili koji se ponavljaju rijetko, dženaze. One se ovaj, rijetko rijetko se desi da klanjamo dženazu toku godinu, nekoliko puta, ili svatbe. i ovaj, e, mnogi drugi, ovaj, povodi za koje se vežu određeni islamski propis. Treba ih obnoviti, tako i za kurban. Ljudi ne znaju. E, čovjek prodaje kravu koja je sakata, u stvari hera u nogu, ne može da se osloni na nogu, kaže može ona kurban. Pa ne može to kaže može vodat, pa ne može kurban, ona je, ona je ovaj, šepala, šepala krava, odnosno sakata u jednu nogu, tako da ne može kurban. Sve, sve to neznanje. I taj čovjek prodao nekom, nekom ko isto ne zna i onda bi kurban ne bi bio validan. Sljedeći hadis govori nastavljen je, kaže, poslanik Ali Salat Vesana bi klao kurban za sebe, svoju porodicu, svoj umet. A iša radijalu ana prenosi da Allah poslanik naredio da mu dovedu rogata ovna po čijim nogama stoma koje po očiju prevladava crna dlaka što je i učinjeno. Rekao je Aiši, a donese donesi mi nož, zatim je dodao na ga u kamen, učinila sam to, zatim je uzeo nož, povalio ona, zaklao ga i rekao Bismillah, Allahu moj, primi ovaj kurban od Muhammeda, porodice Muhammedove i umeta Muhammedovog nakon toga, je prinio, jel, nakon toga ga je prinio kao žrtvu, odnosno za Ovdje je pitanje za koga su kolje kurban. U osnovi, i to je opet neznanje našeg naroda, u osnovi kurban se kolje za sebe. Kao što i klanjamo za sebe i postimo za sebe, to je osnova. Treba li posebno kurban klati za umrle i naše? E, ne treba i njih praksa poslanika, ali i nego možemo i njih nanijetiti za naše umrle roditelje, djecu, djecu suprugu i tako dalje, možemo s jednim nijetom i ovaj, i njih u Što znači da je dovoljno da glava porodice, da zakolje jedan kurban, može biti jedna ovca, ne mora biti krava, i da nanijeti za svu svoju čeljad, porodicu i suprugu i majku i oca, bili živi i mrtvi. I nema potrebe da se poseban kurban kolje. Osim ako on hoće, ako, ili ako, ovaj, su roditelji zavjetovali, odnosno ostavili sijeti, ili ostavili mlijek da se za njih daje sadaka poslije njove smrti, može, nije sporno. Ali dovoljno je zaklati jedan kurban za cijelu porodicu i obitelj. Kod nas je običaj da se kurban zubune kolje uoči Bajrama. Što je opet jedan običaj koji nema nikakvog utemeljenja u, ovaj, u, u islamu, odnosno argumentima islamskih. Jer to nije kurban, ono vidjeli smo, ono što se zakolje prije Bajrama nije kurban. To može biti obična sadaka. A zašto onda, da, da baš u to vrijeme koljemo kurban kao sadaku za naš umrli, to možemo i prije Bajrama, ili možemo kak poslije Bajrama, može se zaklati sadaka. Možemo u toku cijeli godine zaklati kurban, odnosno zaklati sadaku, životinju podijeliti je kao, kao kurban za, za naš umrli, ali to nije ovaj kurban, to nije taj jeli, ovaj, bajramski kurban koji je propisan islamom. Znači, dovoljno je da, da ovaj, u jednoj porodici koji žive zajedno da se zakolje jedan korban, da se zakolje jedna ovca, ali to ne znači da, da, u jednoj ovci, mimo toga, da može učestvovati više ljudi. Jer jedna ovca je za jednog čovjeka. A krava može za sedmero i deva, a ne može više od sedmero. Znači, ovo je samo izuzetak i slučaj ako, se radi u jednoj porodici. Da otac odnosno glava porodice kolje kurban ime svih svojih kućana. Zabranjeno jesti kurbansko meso poslije tri dana, tako je na ovaj hadis, a vidjet ćemo jeli, kako je propis ovo. Kaže Ebu Ubejd, oslobođeni rok Ibn Ezhera prenosi da je prisutovao kurban Bajramu sa Omerom Ibn al-Hattabom radijallahu anhu, zatim da je Bajram namaz klanjao sa Alijom Ibn Abi Talibom radijallahu anhu. Rekao je, Alija je klanjao Bajram namaz prije hutbe, Zatim je održao hutbu i rekao, Allah poslanik salatu wasalam je zabranio da jedete meso vaših kurbana više od tri noći, pa ga nemojte jesti. Sad da ne komentarišemo ovaj hadis, pročitat ćemo ovaj poslije njega. Kaže, dozvola konzumiranja kurbanskog mesa poslije tri dana, dozvola njegova skladištenja, obskrbljivanje, davanja u sadaku. Abdullah ibn Bekr prenosi od Abdullaha ibn Al-Waqida radijallahu anhu da je rekao Allah poslanik Ali su je zabranio da se kurbansko meso jede više od tri dana. Abdullah ibn Bekr je rekao, to sam spomenuo Amri, pa je rekla, istinu je rekao, čula sam Aishu radijallahu anha da je rekla, u vrijeme Allahog poslanika sallallahu su sallam su navali vali nomadi. To je bilo u danima Kurban Bajram. Allah poslanik alaihi je tada rekao, skladišite kurbansko meso tri dana, što vam nakon toga preostane podijeliti u sadaku. Nakon to što je ta najezda prošla, rekli su malo poslaniće ljudi od svojih korbana pravi mješine i u njima tope luk. Pitao je zbog čega to radi. Odgovorili su zato što si ti zabranio da se jede kurbansko meso preko tri dana. Rekao je, to sam zabranio zbog navale i nomada, međutim sada vam je dozvoljeno da ga jedete duže od tri dana, da ga skladištite i dijelite kao sada. Ovaj drugi hadis je u stvari derogirao ovaj prvi, dokinuo propis prvog, prvog hadisa. Poslanik Ali Salat Vesram je to naredio jedne prilike kad je bila je glad pa su ovi nomadi koji stanju izvan naselja na Validi jeli, da, bi, da bi dobili ovaj, od kurbana i poslanik Ali Salat Vesram je zabranio da se zadržava mjesto više od tri dana da slijede više od tri dana da bi se dijelo tim nomadima. Međutim, kad je ta prilika prilika prošla, onda je dozvolio i rekao da se to može raditi. Što znači da ovaj, može se meso ostaviti mjesecima zamrznuti čuvati od kurbana i trošiti ga, jesti ga i nakon tri dana. Ovaj propis je bio samo privremenog karaktera. Jer e, ovdje dolazi do izražaja ono, ono važnost e, učenja hadisa jeli, kao jedne cjelini. Jer ljudi, imao sam nedavno primjer, odnosno slučaj gdje pita jedan brat muslima, zove pita za ovaj propis. Čuo je ne negdje ovaj hadis. Ovako sam hadis, samostana da je poslanik Ali Svatno sam zabranio da se jede meso kurbansko više od tri dana, to je da se zadržava, ne mora spodijeliti. A i vidimo da je važno poznavati i druge hadise koji govore o toj temi, njihovo tumačenje, odnosno da li je neki hadis da li nije tako da Jer ovako možemo, ono što smo govorili o samoučki, da vrlo često pogrešno shvatimo hadis, i ovaj, ne možemo da dođemo do pravog propisa. O el ferej i el atiri. El atiret, ja. Ebu del Anu prenosi da Allah poslanik Ali, salatu wasalam rekao nema fara niti atireta Ibn Rafi svoje predaje još dodao el farau je prvenče koje deva otrli pa ga oni zakovi. Poslanik alaih salatu wasalam u hadisu zabranjuje da jedan običaj koji je bio prisutan kod Araba prije Islama, to je da su e, prvo prvenče koje bi deva ili terla, oni bi ga klali kao žrtvu svojim božanstvima. I taj običaj tu je poslanik Ali Salat da dokine u temelju korijenu. da se to za Jer mogu ljudi naslijediti. Pogledajte kod nas ovdje. Prije dolaska Islama postojali su ili kršćani bogumili svakakve vjere i mnogi običaji iz bogumilstva našli su mjesta i udomačili se kod nas muslimana i ovaj, to se prihvatilo ne samo od Bogumila i od Roma i od drugih. Prihvatiti običaj, uzeli smo propis koji imaju svoju težinu, svoj značaj, jure, ono, treba zaigraju ovako, za gospinu ovako, sve uzeli od drugih. I možete naći, jedna, knjiga koja govori o tim običajima, paganskim običajima koji su našli mjesta kod muslimana. Zato je poslanik Ali Presana u ovakvim sličnim prilikama htio odmah da to preventivno, da to se sjeće, nema toga što ste radili prije Islama, to batalite, zaboravite. Posebno ako je vezano za paganstvo, za više za, za, ovaj, za idolopoklonstvo i tako dalje. U nas kažu historijski podaci, recimo za ovaj, zajma godine da je bio Bogumin. Za, na Lastavici da je to bilo Boguminsko svetište i tako dalje milion stvari nekih, ovaj, možete u toj knjizi naći, nekih običaja ovako i porodični, koji su paganski, nemaju veze s islamom, oni su domačili, domačili se kod nas muslimana i prihvaćeni kao muslimanski ili islamski običaj, propisi. Kako se zove? Kucanje. Kucanje u drvo. Kucanje u drvo i mnoge druge stvari ovaj, koje su kod nas, a pa kad im doneseš sunet, je pa to, to je druga vjera. Kad im doneseš sunet i prašu koji poslanik ili islam to sam prakticirao, ima dokaz, hadis, temeljeno sve. To vam je druga vjera, to noste. Ovo je naše domaće. Onome ko zakolje u ime nekog drugog mimo Allaha, znači ovaj hadis je vezan za ovaj prethodni, Ebu Tufel ibn Amir, ili Tufel Amir ibn Vasila je rekao, bio sam kod Ali ibn Taliba, radijallahu pa mu je došao neki čovjek i rekao šta ti je poslanik Ali Salatu tajno saopćavao. Alija se naljutio i rekao, meni poslanik Ali Salatu nije govorio ništa što bi se krivo od ostalih ljudi, međutim rekao mi je četvero. Pitao je šta to zapovjedniče pravovjernik. Rekao je Allah je prokleo ono ko proklinje svoje roditelje. A to je pojašnjeno na Isu, od poslanika Ali Isvat Vesana, kad Ashab pitao kako to možemo proklonati svoje roditelje, e, rekao je, opsuje oca nekome, pa taj opsuje njegovog oca. I opsuje majku, pa on opsuje njegovu majku. Na taj način proklinje svoje roditelje. Allah je proklio onoga ako nešto zakolje u ime nekog drugog, a ne u ime Allaha. Recimo kao što kolju pripadnici različitih neke religije u ime svojih božanstava i tako dalje, u ime Isusa, e, ili kao što neki muslimani zabudili kolje, kolju u kurbanu ime nekih svetaca, Elija, Džejlanija, i tako dalje. Sve to. Kurban je ibadet i samo se Allah čini, kao i svi ibadet. I namaz, i doma, i učenje Kur'ana, i posti hač. Nema žrtve nekom drugom. Da se donese kurban i se zakolje na kamu ili na nekom turbetu i kaže ovo je u ime, odnosno Prinosimo ovaj kurban tom i tako dalje. To može odvesti do velikog širka. U najmanju ruku može se raditi u malom širku. Stoga je poslanik već slat nam i to u korijenu sa sjelicom. Kad Allah je proklao onoga ko prihvati i zaštiti onoga koji izmišlja i poziva novotarijama, onaj koji uvodi novotarije u vjeru, i Allah je proklao onoga koji pomjeri međujaše u svoju korist ili među svoju korist proklestvo, kad se spominje u, u Koranu ili Hadisu, znači da je neko udaljen od Allahove milosti. Kad je proklet daleko od Allahove milosti. To je značenje proklestva, kad kaže se lagna tu lagna. Dozvoljeno je proklinjati nevjernike, mi smo o tome već spominjali, I dozvoljeno je proklinjati zulučare, nasilnike, koji to zaslužuju. O kurbanu ovo je završeno poglavlje, znači toliko hadisa ima, toliko ovdje ovaj, Munveri naveo. Što se tiče kurbana, podjela još ostalo, ovdje se ne spominje podjela, može se ono najbolje na, na tri dijela dijeliti kurban, jedan dio ostaviti sebi, jedan dio siromašnjima podijeliti, jedan dio prijateljima i komšijama. Kurban se može dati i bogatim ljudima, ne mora biti slabo, slabog stanja, može se dati izuzetno bogatim ljudima, ako su naši prijatelji komšije, E, prema mišljenju velikog broja islamskih učenjaka može se dati jevrejima, odnosno kršćanima, komšijama ili ovaj, može se dati kurban, nije zabranjeno jer poslanik Ali Islat već je to učinio. Kurban e, je jedan veliki praznik, odnosno jedan veliki blagdan muslimanski koji prije svega se veže za obavljanje hađa i obrede hađa, to ti dani su najodobraniji jeli, godini prema mišljenju islamskih učenjaka ili jednom, jednom mišljenju islamskih učenjaka, ovi deset dana do i njih treba iskoristiti u pokolnosti i badetu. E, prema mišljenju islamskih učenjaka, dani, ovi dani su bolji od e, zadnjih deset dana e, mjeseca Ramazana, ali nisu bolji od zadnjih deset noći. Treba iskoristiti pokornost u ibadetu, zikru, istikvalu, učenju Korana, i postoji. Prenosi da je poslanik Ali se Islam postio 9 dana u Vrliđeta, znači postio bi sve te dane osim ovog desetog koji je kurbanski bajram, koji se, na koji se ne smije postiti. Stoga evo mi danas je jeli, eh, peti eh, dul, dul i ostalo nam je još 5 dana, znači četiri dana do Bajrama, pa trebamo to iskoristiti u, u pokornosti i badetu Allah subhanahu ja bih završio, molimo nas subhanahu da, da nas pouči vjeri, da nam podari korisno znanje, da nas uputi na